¿A cuántos gusta fumar marihuana? Caigo con el Vega tomando un termi, termino en el party con un par de baby, traje la raqueta y no juega al tenis, tenía un 22 y ahora tengo una semi, que cupe más fuego que la Katy Perry, perreando tan, pa' abajo van y guardamos los rofias dentro de la RAM, hago llorar al titán, ustedes son piolas solo aquí no está con una puta cara. Remontir para tomar pala. Pueden bajar el volumen de esa mierda. Cerra el orto, no ve cómo están chocando los totos. Acá todos los pies toman coco, ella quiere fumar ropo. Yo que estoy re loco, tu barrio donde está, aquí la pinchamos nosotros. Salimos para romper porque me gusta jeder me voy a desconocer. Si ustedes son tan piolas, entonces traten a ver. Prepárense pa' correr, Quien la quiere correr? Los videos muestran pistola y la tienen que devolver. Caigo con el Vega tomando un termi, termino en el party con un par de baby. Traje la raqueta y no juega al tenis. Tenía un 22 y ahora tengo una semi. Que cupe más fuego que la Katy Perry. Perreando tan, pa' abajo van y guardamos Hago llorar al titán, ustedes son piolas solo en Instagram. Hagan caso, pa' la rocha y para los giles rafagas, turra. Atentamente, la banda de los millones. Siete Dos Tres siempre, siempre, nunca, nunca. Que esto es Argentina, turra.